adibide bat uh, uh, elkart AFMR-en uh, eh, uh, AFMR-eko kide batzu pagatu ituzte beren uh, kide gisa dirua eta ez dira izan konbukatiak uh, uh, biltzanagusirat enun uh, uh, saltze hori deliberatua izan den uh, beste batzu ez dute dirurik eman baina uh, antziren uh, gero bada beste gauza bat uh, publikoan ari den lanean el, elkarte bat uh, ez du saltzen ahal hola uh, Elisa edo erlijone inguruko elkarte bat edi, enfin ba, voilà, holako, holako punto batzu uh, ban, gure abokatak uh, uh, zehaztuko ditu uh, egun hortan. Uh, eskualdeko kontseiluak du biziki diru eman formakuntzagune hortan, ordean gure diruarekin e, ibilia izan da, zentro hori, ordean badugu zerbait erraiteko, horreli buruz, eta bigarren gauza da, uh, integrister xaldia izan dela eta interestekin eh, ez dugu eh, ditugu bat ere balore eh, berak eta ustez eskuin motorari lotuak dira uh, demokrazia suntxitu nahi dute eta eta ez dugu ez dugu hori onartzena alere En ustez, hemen behar da beste, beste gauza bat uh, behartzen, enfin edo orain arte egin izan dena eh, segitu, edo behar da beste gauza bat eh, behar dugu berriz, edo formakuntzagune publiko bat berriz, eh, berriz eraiki hor, edo ikusi emengo, emengo aktorekin uh, zer egiten ahal dugun, uh, zer lehen tasuna behar den eman, beste zarbaiten eraikitzeko. Mm Baina lehenik behar da, uh, behar da saltze hori ez eta mm. gero ikusi zer egiten ahal dugun.